Hello. And it goes a little something like this. Mobility. Mobility. Mobility. Mobility is right for you. Dobar dan, dobrodošli dragi slušalci, ponovo Talas NX sve radio podcasta u još jednu novu epizodu serijala Mobility. Nije nas bilo neko vreme kao što ste verovatno i primetili, e, malo smo napravili pauzu, malo smo reorganizovali neke stvari, malo je tu bilo nekih tehničkih problema što tiče interneta i nekih drugih stvari, ali to smo sad sve rešili i ponovo se vraćamo našim emisijama i naravno da vama obezbedimo kvalitetan sadržaj. Kao što svi znate, e, Sajam automobila u Beogradu je završen pre dve nedelje i za sve vas koji niste bili e, pripremili smo jedan kraći izveštaj jer kao što znate uvek prisustujemo i napravimo jedan, e, jednu kraću retrospektivu tako da ne dužimo puno krećemo odmah sa e, tim našim izveštajem. Tema automobila DDR BG Car Show 05, kako je glasio puni naziv, trajao je od 17. do 23. marta, u Beogradu naravno. Predstavljeno je ukupno 35 automobilskih marki i desetak brendova privrednih vozila. Posetioci su videli 40 novih modela koji se po prvi put pojavljuju u Srbiji. Uporedo sa ovom manifestacijom održan je Međunarodni sajam motorcikala Motor Passion na kome je izloženo preko 30 modela dvotočkaša. Uz očekivani rekordan broj automobilskih brendova, posetioci su bili počašćeni i nekim premijerama. Publika je mogla da vidi novi Audi A4 i novi BMW X1, restilizovani DS3 i novi model DS4 Crossback, Fiat Tipo, Ford Mustang naravno i Ford S Max. Honda je s druge strane predstavila novi HRV eh, model koji je na prošlogodišnjem sajmu viđen u formi prototipa, dok je Hyundai izložio svoja dva SUV modela Santa Fe i Tucson, a premijeru, eh, premium eh, brand Infiniti stigao je sa novim Q30, a što se tiče južnokorejske Kia, ona je predstavila novi Sportage Soul, Sorrento i Optimus, znači dosta premijere bilo na kinom štandu koji je bio vrlo, vrlo posećen ove godine. Ruska Lada je na sajam stigla sa novim Kalina Cross e, modelom koji je vrlo interesantan koncept po mom mišljenju. Mazda je ove godine predstavila CX3 i novi MX5, dok je Mercedes imao tri premijere. Novu E klasu, i naravno su vozila GLC i GLE. Mini je predstavio novi Countryman Cooper SD All 4, a Opel najnoviju generaciju Astre koja po mom mišljenju jako dobro izgleda i zaista je Opel e, postao veoma ozbiljan što se tiče samog e, svojih modela, jel, pogotovo Astre. E, Renault je imao dve premijere, Megan i najnoviji model Talisman, a Suzuki je predstavio samo jedan novitet i to je bio novi Baleno. Toyota je stigla sa tri noviteta, modele sa alternativnim pogonskim sistemima, hibridni Prius četvrte generacije, Mirai, koji kao pogonsko gorivo koristi vodonik, a posetioci će na štandu moći da vide i restilizovani RAV4. Pravu poslasticu naravno u klasi super luksuznih automobila bio je dolazak Bentleya koji je ove godine na sajmu predstavio dva modela GT Continental i Flying Spur. Ove godine definitivno naglasak je bio veliki deo postavke, ako ništa drugo, je upravo bio na novim konceptima u oblasti alternativnih pogonskih sistema, kao što su hibridi, električna vozila, vozila na vodonik i tako dalje, tako da smo tu mogli da vidimo dosta inovacija, dosta zanimljivih koncepata koji će se svakako jednog dana u skorijoj budućnosti naći u serijskoj proizvodnji. Nažalost, još uvek neke e, prave modele, da kažem glavne modele određenih e, firmi, kao što je BMW-ova i serija i tako dalje, nismo videli u Beogradu, ili, na, kažem, neke modele koje smo videli, ne znam, e, u Ženevi. Tako da to jeste ovaj malo da kažem mana bilo ovog sajma i druga, pa možda ne bi mogli da kažemo mana, ali nešto što je meni zapalo za oko je da je gotovo identičan raspored bio e, ove godine i prethodne godine, znači što se tiče samih um, izlagača, koje u kojoj hali, gde su se nalazili oldtimeri i tako dalje. Znači sve je bilo gotovo identično u odnosu na prošlu godinu, tako da mi to baš nije bilo nešto previše interesantno. I naravno nismo obilazili um, vozila teretnog programa, tako da tu ne mogu da kažem šta je bilo interesantno i da li je bilo nekih noviteta. Sad koji bi mogao da bude neki zaključak ove naše današnje emisije, odnosno tog izveštaja sa sajma, Prema zvaničnoj statistici, za 7 dana ukupno je bilo 120.295 posetilaca, što je oko 20% više nego prošle godine, kažu iz Beogradskog sajma. Takođe, to je brojka koje mogu biti izuzetno zadovoljni i organizatori i naravno izlagači, a prema podacima Srpske asocijacije uvoznika automobila i delova, tokom sajma je prodato oko 3000 automobila, što je za oko 25% više nego prošle godine tokom dužeg, većeg i poznatijeg međunarodnog salona automobila. Takav trend potvrđuje podatke o uzlaznoj liniji automobilskog tržišta u prethodnoj godini. Gotovo svi najskuplji modeli koji su bili izloženi ili su kupljeni ili kaparisani, a naravno zabeleženo što ste mogli da vidite na televiziji da je prvi bio prodat upravo sportski model Ford Mustang, tako da je to bio isto jako zanimljiv model za sve vas koji niste imali prilike Mustanga da vidite uživo. Na samoj manifestaciji učestvovalo više od 300 izlagača, 20 zemalja, 35 automobilskih brendova, 10 brendova proizvođača lakih privrednih vozila, više od 30 motobrendova i 40 premijera u kategoriji putničkih automobila, što bi definitivno ovaj sajam moglo uvrstiti među najuspešnije sajmove u regionu veoma interesantno u svakom slučaju, ali kažem jedino to što meni malo zasmetalo je što je bilo gotovo sve identično kao prošle godine i imao sam utisak kao da je sve isto. Osim, jel, naravno, određenog broja modela koji su bili novi. Interesantni koncepti, e, nadam se da će sljedeće godine to biti još malo bolje i da ćemo imati prilike da vidimo i neke interesantnije modele, tako da to bi ujedno bilo sve što smo pripremili u ovoj jedno, e, kraćoj epizodi Mobility-a koja je obrađivala samo temu e, sajma automobila u Beogradu koji je završen. Vi naravno ostanite uz NXS Web radio podcast do neke sledeće emisije Moje ime Nenad. Vi nam naravno pišite na nxsradio.jahu.com ukoliko imate bilo kakve predloge, komentare ili bilo šta drugo. A do neke sledeće emisije, ćao! NXS Podcast.